Burvju brieža medības māca, ka tev ir jāmedī savā iekšējā pasaulē. Šo lielisko stāstu vajag paturēt prātā. Ja tu atcerēsies stāstu par Artemīdu, tad vienmēr atradīsi mīlestību sevī. Cilvēki, kuri medī viens otra mīlestību, nekad nebūs apmierināti. Viņi nekad neatradīs otrā sev nepieciešamo mīlestību. Prāts jūt vajadzību, bet mēs to nevaram apmierināt, jo tās tur nav. Tā nekad tur nav. Mīlestība, kura jāmedī ir mūsos, bet šī mīlestība ir grūti noķerams medījums. Ir ļoti grūti medīt sevī, dabūt šo mīlestību ārā. Ir jābūt ļoti ātram, tik ātram kā hermejs, jo jebkas var novirzīt no mērķa. Lai kas sagūstu tavu uzmanību, tas atrauj tevi no mērķa, sasniegšanas, kavē iegūt medī, medījumu kas ir tava iekšējā mīlestība. Ja spēsi sagūstīt šo medījumu, tu redzēsi, ka mīlestība tevī nostiprinās un spēj piepildīt tavas vajadzības. Tas ir ļoti svarīgi tavai laimēji. Parasti cilvēki uzsāk attiecības kā mednieki. Viņi meklē sev nepieciešamo otrā cilvēkā, bet atrod tikai to, ka tā tur nav. Pavisam citādi ir, ja tu uzsāc attiecības bez medīšanas. Kā medīt sevī? Lai iegūtu mīlestību, tev ir jāpardodas sev, gan kā medniekam, gan kā upurim. Tavā prātā ir gan mednieks, gan medījums. Kurš ir mednieks un kurš ir medījums? Mednieks ir parazīts. Parazīts zina visu par tevi, un tam ir vajadzīgas tās emocijas, kas rodas no bailēm. Parazīts ir drazu ēdājs, tam garšo bailes un dramatismus – dusmas, greizsirdība un skaudība. Tam garšo jebkuras emocijas, kas liek tev ciest. Parazīts grib būt noteicējs un aptriepties tev. Tavs aizvainojums tāpat kā parazīts medī tevi 24 stundas dienaktī. Tas vienmēr tev seko. Tā mēs kļūstam par viegli iegūstamu medījumu. Parazīts ir tas, kurš tevi aizskar. Tas ir ne tikai mednieks, tas ir plēsoņa un tas tevi aprī dzīvu. Emocionālais ķermenis – tā mūsu daļa, kura grib tikt atbrīvota, tikai cieš un cieš. Tas ir medījums. Grieķu mitoloģijā ir arī stāsts par Prometeju, kurš pieķēdēts pie klīns, katru dienu atlido ērglis un plosa viņa iekšas. Naktī Prometejs atjaunojas. Ko tas nozīmē? Kad Prometejs ir nomodā, viņš ir fizisks un emocionāls ķermenis – Ērglis ir parazīts, kas plosa viņa iekšas. Naktī, kad Prometējam nav emocionālā ķermeņa, viņš atjaunojas. Viņš atjaunojas, lai atkal kļūtu par barību ērglim. Kādu dienu ieradās Hēraklis un viņu atbrīvoja. Hēraklis ir kā Kristus, Buda vai Mūzus, kurš sarauj ciešanu važas un dod tev brīvību. Lai medītu sevī, ir jāsāk uzmanīt katra sava pretdarbība. Reizē tev ir jāmēģina mainīt kādu ieradumu. Tas ir tavs karš par brīvību no sapņa, kurš kontrolē tavu dzīvi. Tas ir karš starp tevi un plēsoņu. No Kanādas līdz Argentīnai mēs saucam sevi par cīnītājiem, jo cīnītājs ir mednieks, kas medī sevī. Tas ir liels karš, jo tas ir karš pret parazītu. Ja tu esi cīnītājs, Tas vēl nenozīmē, ka uzvarēsi karā, bet tu vismaz esi sadumpojies un vairs nepieņem parazītu, kas aprī tevi dzīvu. Kļūt par mednieku ir pirmais solis. Kad Hēraklis devās mežā medīt Artemīdu, viņam nebija nekādu izredžu viņu noķert. Tad viņš aizgāja pie Hermeja, augstākā skolotāja un iemācījās būt par labāku mednieku. Viņam vajadzēja būt labākam par Artemīdu, lai varētu viņu sagūstīt. Lai noķertu sevi, tev jābūt labākam medniekam par parazītu. Ja parazīts ir nomodā 24 stundas dienaktī, arī tev tas ir jādara. Parazītam ir priekšrocība, viņš pazīst tevi ļoti labi. Tev nav iespējams noslēpties, parazīts ir visgrūtāk noķeramais medījums. Parazīts ir tas, kurš cenšas attaisnot tavu rīcību citu cilvēku priekšā, bet kad esi vienatnē, ir bargākais tiesnesis. Tas vienmēr tiesā apsūdz un liek tev justies vainīgam. Parastajās attiecībās ellē tava partnera parazīts apvienojas ar tavējo pret tavu īsto būtību, lai radītu mūžīgas ciešanas. Zinot to, tu vari daudz ko darīt citādi. Tu vari būt iecietīgāks pret savu partneri un ļaut viņam tikt galā ar savu parazītu. Tu vari būt laimīgs katru reizi, kad tavs partneris pārkāpj pakāpjas soli tuvāk brīvībai. Tu apzinies, ka tad, kad tavs partneris ir noskumis, sarūktināts vai greisirdīgs, tas nav tas cilvēks, ko tu mīli, tu runā ar parazītu, kas ir pārņēmis tavu partneri. Zinot, kas notiek ar tavu partneri, tu vari dot viņam laiku, lai viņš tiktu ar to galā. Tā kā tu esi atbildīgs tikai par savu attiecību daļu, tu vari ļaut viņai tikt galā ar viņas personisko sapni. Tādā veidā būs viegli neustvert personī, personiski to, ko dara tavs partneris. Tas jūsu attiecībām ļoti palīdzēs. Tavs partneris šobrīd mēģina atrisināt problēmas sevī. Ja tu neustvers to personiski, būs pavisam vienkārši izveidot brīnišķīgas attiecības ar savu partneri.